บุ๊กทูสิบสามตีกาเบลัสกิจกรรมเ pekerjaan มาท่าทำอะไร apa pekerjaan Marta เธอทำงานในสำนักงาน Dia bekerja di kantor เธอทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ Dia bekerja dengan komputer มาธาอยู่ที่ไหน Di mana Marta? ที่โรงหนัง Di bioskop เธอกำลังดูหนัง Dia sedang menonton film Peter ทำอะไร Apa pekerjaan Peter เขากำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัย Dia belajar di universitas เขากำลังเรียนภาษา Dia belajar bahasa Peter อยู่ไหน Di mana Peter ที่ร้านกาแฟ Di cafetaria เขากำลังดื่มกาแฟ Dia minum kopi พวกเขาชอบไปไหน Anda suka pergi ke mana? ไปดูคอนเสิร์ต ke konser พวกเขาชอบฟังดนตรี Anda senang mendengarkan musik พวกเขาไม่ชอบไปไหน Anda tidak suka pergi ke mana ไปดิสโก้ คอร์ดิสโกติกพวกเขาไม่ชอบเต้นรำ Anda tidak suka berdansa ค